паводле ліста кардынала пятрады і лелі 14 стагоддзя Сонце у ліцвінаў належыць да боству першага шэрагу под назвай сотвар так бы мовіць ажывіцель свету другі дзень пасля пятніцы яны прысвячаюць сонцу зусім як даўнія рымляне адразу пасля стварэння свету богам сонце свяціла ўвесь час і ўсім земным істотам без вынятку аднак у выніку канфлікту сонца і самога бога творцы не Сонца стала выключна дзённым свяцілам. Сонейка не хацела свяціць на ліхіх і пачало жаліцца Богу, што яму вельмі цяжка свяціць заўжды. Тады Бог пакараў Сонейка і вялеў яму свяціць толькі ў дзень. Паводле народных уяўленняў, Сонца гэта вялікае касмічнае вогнішча, якое грэе неба, каб там было цёпла. У дзень летняга сонцастаяння, тутэйшыя спраўляюць найвялікшае купальскае ігрышча. Звала купалка ілю на ігру, хадзі ілішча к нам на ігрышча. Купала, яшчэ звалі яе беларусы марай, істота, якая ўвасабляла свята. Часта які багіня ўдалага лёсу, рымская фартуна, вочы купала мела завязаныя. Ішла купалка сялом, закрыўшы вочки пяром.